số bốn t r t m ư i tư。我是越南留学生，现在在河内大学学习汉语。我是越南留学生，现在在河内大学学习汉语。我是越南留学生，现在在河内大学学习汉语。 Ok, câu này có nghĩa là có từ liễu xuế sân lưu học sinh Yue Nán Việt Nam Yue Nán liễu xuế sân uh, ờ, du học sinh Việt Nam tôi là du học sinh Việt Nam hiện tại hiện tại bây giờ chạy hứa này ta xuế hứa này ta xuế hứa này là Hà Nội ta xuế là đại học hứa này ta xuế là đại học Hà Nội như vậy bây giờ tôi đang ở đại học Hà Nội Xuế xí ha ý Ha ý Hán ngữ Nghĩa là tiếng Hán, tiếng Trung Xuế xí là học tập Như vậy cả câu này chúng ta dịch là Tôi đang ở Tôi là du học sinh Việt Nam Hiện tại đang ở Đại học Hà Nội Học tập tiếng Trung Chúng ta tiếp tục 我每天早上六点起床，六点半吃早饭。 七点读课文，记生词，复习语法。七点四十四分去教室，八点上课。大家读我每天早上六点起床，六点半吃早饭，七点读课文。 即生词复习语法。七点四十四分去教室，ba点上课. Câu này khá là dài nhưng mà không có nhiều từ mới cho lắm. Chúng ta cùng tìm hiểu một số từ vựng trong câu này. Bố mày thiên chào sang, à, mày thiên chào sang nghĩa là buổi sáng mỗi ngày. Liêu tiễn chỉ choáng, liêu tiễn là 6 giờ, chỉ choáng là thức dậy. Tôi mỗi buổi sáng thức dậy vào lúc 6 giờ sáng. Liều tiễn pan là 6 rưỡi. Chư chảo phản, chư chảo phản là ăn cơm, à, ăn sáng. À, 6 rưỡi thì ăn sáng. Chi tiền tú khưa uốn. À, chi tiền là 7 giờ. Tú khưa uốn tú là đọc khưa uốn là bài khóa như vậy là tú khưa uốn là đọc bài khóa chi sân chứ Sân chữ là sân chữ là từ mới Chi là nhớ Như vậy là chi sân chữ là nhớ từ mới Phu xí ý phả Phu xí phu xí có nghĩa là ôn tập lại đó Ý phả là ngữ pháp Phu xí ý phả là ôn tập ngữ pháp Chi tiền sư sứ sư phân à, Sư sứ sư phân là 44 phút à, Chi tiền sư sứ sư phân là 7 giờ 44 phút trị treo sự ở treo sự treo sự âm Hán Việt là giáo thất nghĩa là phòng học chi treo sự nghĩa là tới phòng học ba điểm sang khở ở ờ, ba điểm sang khở 8 giờ ba điểm là tám giờ sang khở vào lớp chúng ta tiếp tục siêu xí tờ sứ hậu của tráng tráng hưa y bê cà phê chứ y điểm ở tung xỉ Siêu习的时候，我常常喝一杯咖啡，吃一点东西。À, siêu xí tại sứ hậu thời hậu nói về thời gian Siêu xí là nghỉ ngơi Siêu xí là thời gian nghỉ ngơi Của tráng là thường xuyên à, Thường thường, của thường xuyên Ipay Cafe Cafe là cà phê Ipay là một cốc Hơi Ipay Cafe là uống một cốc cà phê Chư y tiện đúng gì Chư y tiện à, Chư chư là ăn Y tiện là một chút Chư y tiện đúng gì Đúng gì là đồ vật à, Món ăn đấy Một món vật đồ vật à, Chư y tiện đúng gì là ăn một chút đồ gì đó Chúng ta tiếp tục câu 487 下课后，我常常去食堂吃午饭。下课后，我常常去食堂吃午饭。啊，下课，下课啦！单号后啦，稍微单号啊，下课后啦，稍微单号。我常常，都挺常去食堂，食堂啊，食堂，我们别了。 thực đường nghĩa là nhà ăn sứ tháng chỉ sứ tháng là tới nhà ăn chư ủ phản ủ phản ủ phản là cơm trưa lúc nãy chúng ta học từ ăn ăn bữa sáng gọi là chảo phản à, thì bữa trưa là ủ phản đó chúng ta tiếp tục câu 488 trung ủ trung ủ của bù xuôi chảo 我常常去图书馆看书，或者跟朋友聊聊天啊，聊天。中午，中午我不睡觉。我常常去图书馆看书，或者跟朋友聊天。嗯，中午，中午了我觉我不睡觉，睡觉了午，我不睡觉了，多空空午。 我常常tôi thường xuyên去图书馆，图书馆 là thư viện，去图书馆 là tới thư viện, khan shu, khan shu, shu là sách, khan là nhìn, khan shu thì chúng ta hiểu là đọc sách, hoặc trở, hoặc trở hoặc là cùng bạn, cùng bạn bè, léo thiên, ở léo thiên, léo thiên là tán ngẫu trò chuyện, 星期三下午我有四节课。星期三下午我有四节课啊，星期三啊，星期三là thứ tư,下午là buổi chiều. Như vậy, sinh chỉ san xa ủ là buổi chiều ngày thứ tư. Wo hiểu tôi có sư chế khựa, à, chế khựa là tiết học, sư chế khựa là bốn tiết học. 晚上没有课的时候，我常常去图书馆做练习、看书或者上网查学习资料。晚上我没有课的时候，我常常去图书馆做练习、看书或者。 上网查学习tư liệu. Chúng ta cùng phân tích. Quả sang vãn thượng nghĩa là buổi tối mấy hiểu khưa là sứ khẩu mấy hiểu khưa là không có tiết không có lớp như vậy là mấy hiểu khưa là sứ khẩu là khi à, buổi tối khi không có tiết học của tráng tráng chị tôi thường tôi thường đi đi đâu thú sư quán tôi thường đến thư viện chưa liên sĩ ở à, chưa liên sĩ là bài tập ở à, chưa liên sĩ là bài tập khan su đọc sách hoặc trở hoặc là sang quảng trà xế xí chữ liệu ở à, sang quảng sang quảng là lên mạng các bạn nhé à, sang quảng là lên mạng trá ở trá nghĩa là uh, tìm kiếm đó tìm kiếm trá xế xí chữ liệu chữ liệu uh, 资料啦，材料学习啦，学习资料啦，材料学习。我大家读。每天下午四点，我常常去操场锻炼身体，跑步、打球。六点回宿舍洗澡、洗衣服。每天下午四点。 我常常去操场锻炼身体，跑步、打球。六点回宿舍，洗澡、洗衣服。Chúng ta cùng phân tích.每天mỗi mỗi ngày ngày下午hạ ngọ là buổi là buổi chiều ở sự tiện là 4 giờ. Như vậy coi chúng ta hiểu là 4 giờ và buổi chiều mỗi ngày. Buổi sáng tráng chỉ à, tôi thường xuyên đi thao chẳng thao chẳng nghĩa là thao trường uh, sân vận động toàn luyện thân thể toàn luyện thân thể nghĩa là uh, rèn luyện thân thể thảo bù thảo bù thảo bù là chạy bộ tả chiếu tả chiếu tả chiếu là đánh đá bóng hoặc là chơi bóng tả chiếu liêu tiễn 6 giờ hồi sự sửa 宿舍宿舍là ký túc xá à, sau giờ thì về ký túc xá xí chảo xí chảo là tắm giặt tắm rửa xỉ y phụ xỉ y phụ y phụ là quần áo xỉ là rửa như vậy xỉ y phụ là giặt quần áo chúng ta tiếp tục nhé câu 492 ba điểm chung của thinh y乐写汉字预习生词和课文

预习预习 là chuẩn bị bài tập mới đấy chuẩn bị bài tập với uy sĩ sân xứ là chuẩn bị từ mới hứa khơ uốn chuẩn bị từ mới và bài bài đọc khơ uốn là bài đọc sứ ở tiễn à, ờ, 12 giờ suy chiều 12 giờ đi đi ngủ mấy theo của tôi hẳn máng tan của chế tớ hẳn khai xin mấy thiên 我都很忙，但我觉得很开心。À,每天mỗi ngày của tôi hẳn máng à, hẳn máng máng là bận tôi hẳn máng là đều rất là bận tan tan là nhưng nhưng của chế tự tôi cảm thấy hẳn khai xin à, khai xin là rất là vui à, hẳn khai xin là rất là vui mỗi ngày tôi đều rất là bận nhưng tôi cảm thấy rất là vui 我觉得学习汉语比较难，但是很有意思。我觉得学习汉语比较难，但是很有意思。Chúng ta cùng phân tích. Tôi chế là tôi cảm thấy. Vậy à, tôi là tôi cảm thấy. Xế học tập tiếng, tiếng Trung. Bị treo nán, là tương đối. 难 là khó nên bị là tương đối khó tan sự tan sự nghĩa là uh, nhưng hấn giờ ý sự các bạn nhớ câu này nhé giờ ý sự là rất là có rất là thú vị đấy mà uh, hấn hấn dở ý sự là rất là thú vị rất là có ý nghĩa và rất là thú vị 晚上我常常上网看中国电影、听音乐或者玩游戏。 然后十一点半睡觉。晚上我常常上网，看中国电影，听音乐或者玩游戏，然后十一点半睡觉。绝大部分的晚上晚 t h b u t 我常常 t 通 i 上网上网了，你们看中国电影，中国电影。 đây là thanh một các bạn nhé nhưng không phải thanh 4 đâu Trung của ở ờ, Trung Quốc Trung của tia ảnh nghĩa là ở ờ, tia ảnh là điện ảnh ở ờ, Trung của điện ảnh là phim Trung Quốc ở buổi tối tôi thường lên mạng xem phim Trung Quốc thinh y dễ ở thính yên dễ nghe nhạc hỗ trợ hoặc là và yếu si yếu si là trò chơi như vậy và yếu si là chơi trò chơi chơi trò chơi chơi điện thoại đó rán hậu sau đó rán hậu sau đó 十一点半，十一点半 là 11 rưỡi, 睡觉,十一点半睡觉 là 11 rưỡi đi ngủ.